Pichqa kah kapitulom. Dios pachurinkunaqa imaynam manta. Dios pakuyasqan churinkunam kankichik. Chaynaqa payman rikchakuqya kaychik. Kristupa chikman hinaya kuyanakuspa kawsaychik. Paymi Diosman miski asnaq ofrenda hina ofrecikurqa ñuqanchikrayku wañuspan. Hamkunaqa Dios llapaqñam kawsachkankichik. Chaynaja amañayar Huchapaku y imantaha, chaynatah manaña rimana huchakunamantapas, nitah ulijilla kuyaymantapas, nitach penjaypaj kajkunatapas, nitach mana pasaj kajkunatapas, nitah tupa tupaykachispa rimaykunamantapas. Chayna maikunaha manam imapajpas balincho, hakachun dios gracias graciasta junaykichikpajya, kaitaya echaichik. DIOS PA hinaspa Diospa pa manam yaykunqachu huchapakuqkunaqa kunaja hinaspa hinaspaq qullqilla kunaja kikillanpaq imapas monaha, TAITACHE mamachata adoraq hinam ingaña rimaqwanqa ingañachikuychikchu chayna DIOS ha castigunta kachaykun mana kunaman y Kunapa mana allin ruraqmasinqa kaychikchu. tu tutayaypi hinan purirqankichik. Kunanmi ichaqa señorwan kaskai kasqaykichikrayku achkiypiña kawsachkankichik. Chainaha allintaya kichik. achkeipi hina kawsayqa sumaq sunquyuq kaymi. Chihapman ruraymi. Chihapman hina kausakuimi. Mas señor ninchik Agradaitaya. Tutayaypi hina kawsaqkunapa mana allin rurasqantaqa amataqya ruraysiichikchu. Aswanqa mana allin rurasqankumantaya qaqchapaychik. Pakakuspalla rurasqankumanta rimayllapas pinqaypaqmi. Achkiwan kanchaykusqa hinam tuku imapas sutilla rikurirun. Achkiwantaqmi riqsinchik ima kasqantapas. Charaykum ninku. Rikchari puñusqaykimanta. kunamanta wañus manta, mi Cristo achkisunki. Hinaptinqa Hawakuichik hawakuychik causas haikichikta. Amaya kawsaychikqa mana tiempo hinachu yueini yuyayniyuqkuna hinaya. Timpuykichiktapas amaya kai kay punchawkunaqa mana allinllañam. Chaynaqa amaya mana yuyayniyuqa kaychikchu aswanja señor munasqantaya entindichik. Amayabi noanja vicio chayqa visiokunamanmi apakun, anja chuya espiritupa son kaychik. Rimapayanakuychik ya salmukunawan, kantukunawan, sunqumanta lluqsimuq takikunawan, señorninchiktaya tukuy Juan takispa Paichaichi. Tukuy imamantaya señorninchik Jesucristupa sutinpi, Dios Taitaman graciasta Iñikkunaqa familianwan imaynam kawsananmanta. Kristuta respetaspaqa kasunakuychikya, ninchikta hinaya warmikunapas kichikta kasuichik. Qusaqa warmipa umanmi, chaynam Kristupas llapallan iñikkunapa uman. Iñikkunaqa Kristupa cuerpon hinam, payñataqmi iñikkunapa salvajnin. Kristutam iñikkunaqa kasukun. Chayna warmikunapas tukuy imapi husankuta Kasukunenko. Cristo miñiqkunata kuyaspam paykunapaq entregakurqa. Chaynaya husakunapas warmikichikta kuyaychik. Cristoqa entregakurqa y chuyanchananpaqmi, hinaspa yachachikuyninwan jina Pahmi. hina limpiananpaqmi. Chaynataqa rurarqa su sumaqllataña kikinman Pahmi. Paikunaja kanan, manam Hachu, nitaq sipusipucho, nitaq chayman rikchakucho, paikunahariki kanan paillapajña y inaspa mana y huchayuqmi. Chaynallataq ya husakunapas warmikichikta kuyaychik, imainam kikichikpa kuerpuikichikta, kuyakusqaykichikta hina. Warminta kuyaja, kikintam kuyakun. Manapunin pipas kikinpa cuerpuntaqa mi Aswanqa mikuchispanmi allinta uywan. Chhaynatapunim Cristupas ruran iñiqninkunawan, paypa cuerpunpa partinmakan kichik. Chayraykum, jareja tayta mamanta sajespan hukllawakunqa warminmanña, chaymi iskayninku hukruna hinallaña kanjako. Kayqa mayna sasa entiendinam, kaytaqa nichkani Cristumantawan llapa iñiqkunamantam. Kikichikta hinaya, warmikichiktapas sapakama kuyaychik. warmiñataqlla santa respitachun.